Svako od nas je postojao prije nego je rođen i postojat će poslije smrti. Allah Đelešanuhu je stvorio tijelo Adema Lehi Selam od prašine koju mu je melek smrti donio sa zemlje. On je tu prašinu nakvasio te je postala ljepljiva ilovača i od te ljepljive ilovače oblikovao je tijelo Adema Lehi Selam svojim dvijema rukama. Tijelo od ilovače ostavio je 40 godina. Nakon toga Allah Đelešanu je stvorio Ademovu alehiselam dušu i udahnuo je u Ademovo alehiselam tijelo. Tako je Adem alehiselam postao živo biće, prvi čovjek. Duše je lagano, pokretljivo, nezemaljsko, prefinjeno tijelo, različito od vidljivog tijela. Ona je stvorena kao i tijelo, i ona nije dio Boga u nama. Allah Đelešanuhu je jedini stvoritelj, a sve osim njega je stvoreno. Uzvišeni Allah kaže, reci, Allah je stvoritelj svega i On je jedini i svemoćni. Zbog toga je vjerovanje da u svakom čovjeku ima božanskog duha ili dio Boga, daleko od istine. Nakon toga Allah Đelešanuhu je stvorio duše svih Ademovih alaihisselam potomaka koje će stvoriti do sudnjeg dana. Malik navodi da je Omer radi Allahu Anhu upitano o ajetu i kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatraži od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovorili, jesi, mi svjedočimo rekao, čuo sam poslanika sallallahu ve sellem da je upitan o ovom ajetu pa je rekao, kada je Allah stvorio Adema potrao mu leđa svojom desnom rukom i iz njega izveo dio njegovog potomstva i rekao, ove sam stvorio za džennet i oni će činiti dijela džennetlija. Tada je ponovo potrao Adema po leđima i iz njega izveo ostatak njegovog potomstva i rekao, ove sam stvorio za džehennem i oni će činiti dijela džehennemlija. Duša ima svoj početak jer je stvorena, ali nema svoj kraj. Ona ne umire i ne nestaje, ali prelazi iz faze u fazu. Samo Allah Đelešanuhu zna mjesto boravka duša od momenta kada ih je Allah Đelešanuhu stvorio do njihovog udahnuća u tijelo. Buhari i Muslim prenose od Ibn Mesuda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Formiranje tijela svakog od vas u maternici majke traje 40 dana. U tih 40 dana tijelo svakog ljudskog bića prođe kroz tri faze. Faza kapi sjemena, faza zakvačaka i faza grude mesa. Muslim prenosi od Huzeyfe ibn Usejda radijalahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselam rekao Kada kap sjemena u maternici majke provede 42 noći, Allah pošalje meleka koji joj dadne lik, sluh i vid. Formira kožu, meso i kosti. Zatim melek upita, gospodaru, hoće li biti muško ili žensko? Allah odredi šta hoće i melek to zapiše. 120. dana od začeća zametka u maternici žene, Allah Đelešanuhu pošalje meleka da mu udahne dušu, i da mu zapiše četiri stvari. Na faku, smrtni čast, njegova djela i da li će biti nesretan ili sretan na ahiretu. Nakon formiranja tijela i udahnuća duše, 120. dana nakon začeća zametka, duša i tijelo bivaju u različitim vezama. Prva veza traje od udahnuća duše do kraja boravka zametka u maternici majke. Kada bi zametak u maternici majke bio u stanju da razmišlja, vjerovatno bi mislio da je to jedini život i svoj izlazak iz maternice majke smatrao bi svojom smrću, iako je on u stvari rođenje i prelazak u prostraniji svijet. Druga veza traje od rođenja do smrti u budnom stanju. U tom periodu i takvom stanju duša biva u tijelu. U tom periodu i takvom stanju sva uživanje i patnje čovjek doživljava tijelom, i duša ga u tome samo prati. Treća veza traje od rođenja do smrti u stanju sna. San je mala smrt. On podrazumijeva izlazak duše iz tijela i njeno lebdenje iznad njega. Uzvišeni Allah kaže Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah uzima duše ljudi u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a vrati one druge do roka određenog. To su zaista dokazi za one koji razmišljaju. Ibn Merdeveh prenosi od Ibn Abbas radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Sa svakim čovjekom nalazi se jedan melek koji mu uzima dušu kada zaspi, pa ako Allah dozvoli, on ga usmrti, a ako ne dozvoli, on mu je vrati. Uzvišeni Allah kaže – وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون On vas noću usmrćuje a znaj šta ste preko dana griješili. Zatim vas oživljava sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju njemu ćete se vratiti i on će vas onome što ste radili obavijestiti. U tom periodu i takvom stanju sva uživanje i patnje čovjek doživljava dušom i tijelo ga u tome samo prati. O postojanju druge ili treće veze između duše i tijela ovisi čovjekov ovo svjetski život a kada istekne period od Allaha Đelešanu određen za drugu i treću vezu između duše i tijela, nastupi smrt. Četvrta veza duše i tijela je u vrijeme Berzaha, koji traje od smrti do početka sudnjeg dana. U tom periodu sva uživanje i patnje čovjek doživljava dušom i tijelo je u tome samo prati. Peta veza duše i tijela je najčvršća. Ona je neraskidiva, a počinje sa sudnjim danom i vječna je. Sva uživanja i patnje od početka sudnjeg dana čovjek će doživljavati dušom i tijelom jednako. في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاء سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء Postoje tri stanja duša u kojima može biti duša čovjeka na ovome svijetu ili tri vrste duša. To su stanje duše u momentima kada kod čovjeka prevladavaju strasti i činjenje grijeha. To je duša koja naređuje zlo. Uzvišeni Allah navodi riječi ministrove žene kada je priznala da je pokušala navesti Jusufa, alaihisselam, na blud. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Inna rabbi gafurur rahim. Ja ne pravdam sebe. Duša u istinu naređuje zlo, osim one kojoj se gospodar tvoj smiluje. Drugo, stanje duše u momentima kada se čovjek iskreno kaje, nakon učinjenog grijeha. To je duša koja samu sebe kori. Uzvišeni Allah kaže Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة kunem se danom stajanja i kunem se dušom koja sebe kori. I treće stanje duše u momentima kada voli dobro i pokornost Allahu Đelešanuhu i mrzi zlo i griješenje prema njemu. To je smirena duša. Uzvišeni Allah kaže يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اتي او دوشو سميرنا vrati se gospodaru svome zadovoljna a i on pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Postojanje ove tri vrste duša dokaz je da je duša stvorena i da nije dio Boga u nama. Allah Đelešanuhu je jedini živi koji neće umrijeti, dok je smrt za sva njegova stvorenja, pa i ljude, neminovnost. Čovjek dolazi na ovaj svijet bez svoje volje, a isti takav je i njegov odlazak sa ovoga svijeta i od njega se niko ne može spasiti. Uzvišeni Allah kaže Kullu nafsin zaiqatul maut Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al qiyamati Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše. Pa ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, uspio je, a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Allah Đilšanuhu ne jednom čovjeku, pa ni poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselem nije dao besmrtnost, pa niko ni poslije njega ne treba da se tome nada, Uzvišeni Allah kaže Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun Ti ćeš za cijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. I poslije na sudnjem danu Pred gospodarom svojim ćete se jedni s drugima prepirati. Uzvišeni Allah također kaže وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون I mi nismo ni jednom čovjeku prije tebe, Muhammede, dali vječnost. Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu i nama ćete se vratiti. Allah Anđelešanuhu provjerava ljude tako da im nekada daje dobro, a nekada zlo. On zna o svojim robovima sve prije nego ih je stvorio. Međutim, ova provjera je zbog toga da se za onoga ko čini dobro, kao i protiv onoga ko čini zlo, uspostave dokazi. Kada se završi postojeći svijet, Allah Anđelešanuhu će uspostaviti sudnji dan i prema tim dokazima presudit će svojim robovima pravedno.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 Svaka generacija ima određeno vrijeme za smrt. Uzvišeni Allah kaže وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Svaki narod ima svoj kraj, i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za jedan tren ni odložiti, ni ubrzati.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 Ko želi nagradu na ovome svijetu, dat ćemo mu je. Ako želi nagradu na drugom svijetu, dat ćemo mu je i zahvalne ćemo nagraditi. Kada smrt nastupa, niko je od stvorenja ne može spriječiti. Uzvišeni Allah kaže Kalla iza balagati tarati wa qila man raqa wa zanna وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ila rabbika yawma idhin masaq Pazi kada duša dopre do ključnih kostiju i vikne se imali vidara i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije toga dana će gospodaru tvome privođenje biti Nemoć ljudi da spriječe smrt kada ona nastupa pokazatelje ljudima da su oni nemoćni a da je Allah Đelešanuhu moćan da ih usmrti i oživi radi polaganja računa pred njim. Uzvišeni Allah kaže فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين A zašto vi, kad duša nekome do guše dopre, i kad vi budete tada gledali, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite, zašto je onda, ako račun nećete polagati, ne povratite, ako istinu govorite?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 Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i u svemu je obaviješten. Razmišljanje o smrti uzrokuje preziranje dunjaluka i pripremanje za ahiret. Ko često razmišlja o smrti, požuri s pokajanjem za učinjene grijehe, bude smirenog i zadovoljnog srca i bude aktivan u činjenju dobrih dijela. ko rijetko razmišlja o smrti, odgađa pokajanje za učinjene grijehe, bude nemirnog i nezadovoljnog srca i bude lijen u činjenju dobrih dijela. Oštrouman je onaj ko svodi račun sa samim sobom i ko se priprema za ono što dolazi poslije smrti, a kratkouman je onaj koji slijedi svoje strasti i zalud se nada Allahovoj Đelešanuhu milosti. Ibn Mađe navodi da Ibn Omer, radi Allahu Anhum, rekao Sjedili smo kod poslanika, sallallahu aleyhi veselem, kada je došao jedan ensarije upitao Allahu poslaniće, koji vjernik je najbolji? Najbolji vjernik je onaj koji ima najljepši moral, a koji vjernik je najrazumniji. Najrazumniji vjernik je onaj koji najviše razmišlja o smrti i najbolje priprema za ono što poslije nje dolazi. Odgovorio je poslanik, salallahu alaihi veselam. Razmišljanje o smrti potrebno je čovjeku i u stanju siromaštva i tegobe, i u stanju bogatstva i blagostanja. Kada čovjek u stanju siromaštva i tegobe razmišlja o smrti, To mu pomogne da to lakše podnese i ne padne u očaj, jer je smrt mnogo teža od tog njegovog stanja. A kada čovjek u stanju bogatstva i blagostanja razmišlja o smrti, to mu pomogne da se ne osjeti neovisnim i silnim. Čovjek treba da razmišlja o smrti i onoga što poslije nje dolazi u svakoj prilici, a posebno kada se počnu pojavljivati njeni predznaci, kao što su sjeda kosa, opadanje kose, slabljenje sluha i vida, pojava bolesti, starosna dob od 40 godina, smrt brata ili sestre, smrt vršnjaka i drugo. Čovjek ako doživi 60 godina, treba da se nada smrti i priprema za nju svakog momenta. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري Allah Đelešanu u Kur'anu koristi riječ jekin, koja u arapskom jeziku znači ubjeđenje za smrt. To je zbog toga što pri smrti svako postane potpuno ubjeđen da je Islam jedina istina. Uzvišeni Allah kaže وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ I svoga gospodara obožavaj dok ti ne dođe jekin, to jest smrt. Uzvišeni Allah također kaže da će nevjernici kada budu u džehennemu biti upitani šta vas je uz sekar dovelo? Odgovoriti قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Nismo bili od onih koji su klanjali i od onih koji su siromahe hranili i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali i sudnji dan smo poricali sve dok nam nije došao jekin to jest smrt.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 Njima će Allah oprostiti, Allah sve dobro zna i mudar je. Nema prihvaćanja pokajanja od onih koji čine loša djela sve do smrti, pa onda govore, sad se doista kajem. Nite za one koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu kaznu pripremili. Allah Đelešanuhu prima pokajanje za grijehe muslimanima i prelazak na islam nevjernika sve dok duša ne stigne u grlo i za hropti. Tirmizi prenosi od Ibn Omera radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu duše ne dođe do grla i ne zahropti. Smrt je popraćena smrtnim mukama. Te muke osjeća svaki pripadnik ljudskog roda. Uzvišeni Allah kaže وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. Smrtne muke imao i najbolje Allahovo dželešanu stvorenje i najbolji njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Buhari i Muslim navode da je Aisha radi Allahu Anha rekla Poslanik sallallahu alaihi veselem kada mu se primakla smrt imao je pored sebe neku posudu sa vodom kvasio je svoju ruku u toj vodi i potirao se po licu i govorio La ilahe illallah u istinu smrt ima muke Životi pojedinaca okončavaju vađenjem duše od strane meleka smrti kada mu to Allah Đelešanuhu naredi a život cijele ljudske zajednice okončat će se kada Israfil po prvi put puhne u rog, kada će melek smrti uzeti duše svim ljudima koji tada budu živi. Uzvišeni Allah kaže قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Reci, Melek smrti koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a posjećete se gospodaru svome vratiti. Neki ga nazivaju Azrailom i kao takav je poznat. Međutim, nema vjerodostojne predaje koja to potvrđuje i bolje se zadovoljiti nazivom koji mu je Allah Anđelešanu dao, a to je Melekul Meut, Melek smrti. Melek smrti je veoma velik. Ibn Ketir navodi da je Mujahid rekao, Meleku smrti je zemlja napravljena da izgleda kao posuda ispred nekog od nas. Ebu Nuaim navodi da je Sabit El Bunani rekao Noć i dan traju 24 sahata i nema ni jednog trenutka u njima, a da melek smrti ne stoji nad svima koji imaju dušu. Ako mu se naredi da je uzme, on to i učini. Ovo je općenito za sve koji imaju dušu. Hina ma raddatu ja انتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي Melek smrti ima svoje pomagače. Allah, Đelešanuhu, je Meleka smrti i njegove pomagače spomenuo u riječima. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون On je vladar nad robovima svojim i šalje vam čuvare, a kad nekom od vas smrt dođe i zaslanici našemu bez oklijevanja, dušu uzmu. Allah Đelešanu za svakog čovjeka zaduži meleke čuvare, koji čuvaju njegovo tijelo i meleke čuvare koji čuvaju njegova djela. U svakog su od vas meleki, ispred njega i iza njega, koji vas po Allahu Allahovu naređenju čuvaju. A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. Kada se čovjek nađe na samrti, Allahovi Đelešanuhu i zaslanici, melek smrti i njegovi pomagači, uzmu mu dušu. Melek smrti i njegovi pomagači dolaze ljudima na samrti. Obavijeste ih da im je došao moment rastanka s Dunjalukom. Obavijeste ih o tome šta ih čeka na Hiretu i narede dušama da izađu iz tijela. Ahmed prenosi od Enesa radi Allahonhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao ko želi susret sa Allahom, Allah želi susret s njim. Ako prezire susret sa Allahom, Allah prezire susret s njim. Rekli smo, Allahov poslaniće, svako od nas prezire smrt. Poslanik sallallahu alaihi veselem je rekao, nije to preziranje smrti, nego kad se vjerniku primakne smrt, dođe mu vjesnik koji ga obavijesti sa onim što ga čekao dobra i njemu nije ništa draže od susreta sa Allahom, pa i Allah želi susret sa njim. A kad se nevjerniku primakne smrt, Dođe mu vjesnik koji ga obavijesti sa onim što ga čeka od zla i on prezire susret sa Allahom, pa i Allah prezire susret s njim. Kada vjerniku na samrti dođu meleki i obavijeste ga o tome šta ga čeka na ahiretu i narede njegovoj duši da izađe iz tijela, njegova duša posluša to naređenje. Uzvišeni Allah kaže الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Doista onima koji govore Gospodar naš je Allah, pa poslije budu ustrajni silaze meleki, ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome svijetu. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite, imat ćete. Bit ćete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Ahmed prenosi od Bera ibn Aziba radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Kada vjernik, Allahov rob, napušta ovaj svijet i ide na budući svijet, dođu mu s neba meleki bijela i sjajna lica kao sunce. Sa sobom donesu džennetske čefine i miris. Približe mu se tako da ih vidi i sjednu. Zatim mu priđe i melek smrti i sjedne pored njegove glave pa kaže – o dobra dušo, izađi u oprost svoga gospodara i njegovo zadovoljstvo. Duša zatim krene da napusti svoje tijelo, poput kapljice koja klizne iz nagijete posude. Melek smrti je u grlu prihvati i izvadi, a onda ne prođe nikoliko treptaj oka, a već je preda melekima koji je ogrnu u džennetske čefine i namirišu džennetskim mirisom. Od nje se proširi najljepši miris. Potom se noseći je penju u visine. كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا Kada nevjerniku na samrti dođu meleki i obavije ste ga o tome šta ga čeka na ahiretu i naredi njegovoj duši da izađe iz tijela, njegova duša ne posluša naređenje, nego se raširi po cijelom tijelu i odbije izlazak. Tada ga meleki počnu tući i čupati mu dušu. Nevjernici tada javno priznaju da su nevjernici kako bi se spasili. Uzvišeni Allah kaže, فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano, ali kada im izaslanici naši dođu da im duše uzmu, upitat će ih, A gdje su oni kojima ste se umjesto Allahu klanjali? Izgubili su nam se, odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočit će da su nevjernici bili. Nevjernik u smrtnom času ima samo jednu želju, a ona je povratak na ovaj svijet, kako bi bio u pokornosti Allahu Đelešanuhu. On to od Allaha Đelešanuhu i traži. Uzvišeni Allah kaže, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio.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 Iako je povod objave ovog ajeta pogibija mekanskih idolopoklonika u bici na bedru, on je općenit i odnosi se na sve nevjernike. Kao što uzvišeni Allah općenito za nevjernike kaže – a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima. Pustite svoje duše, od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni, zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. Ahmed prenosi od Bera ibn Aziba radi Allahmanu, da je poslanik sallallahu alaihi veselam rekao, a kada nevjernik napušta ovaj svijet i ide na budući svijet, dođu mu s neba meleki, grubi i strašni, crnog izgleda. Sa sobom donesu džehennemske čefine od kostrijeti, približe mu se tako da ih vidi i sjednu. Zatim mu priđe i melek smrti i sjedne pored njegove glave pa kaže O pokvarena dušo, izađi u gnjev i srđbu svoga gospodara zatim se njegova duša raširi po cijelom tijelu. Oni, pomagači meleka smrti, čupaju njegovu dušu kao što se trnjava grana čupa iz vlažne vune, pa se sa njim otkine i pokoja žila i tetiva. Melek smrti je u grlu prihvati i izvadi, a onda ne prođe nikoliko trepta i oka veće preda melekima koji ogrnu u džehennemske čefine. Tada se iz nje osjeti smrad kakvog nema na zemlji. Potom se noseći je penju u visine. Kada meleki ponesu dušu vjernika ili nevjernika prema nebu, on svojim posljednjim pogledom na Dunjaluku isprati svoju dušu. Muslim prenosi odebu Ebu Hureyre radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselam rekao, zar ne vidite čovjeka kad umre kako ukoči pogled? Vidimo, odgovorili smo, to njegov pogled isprati njegovu dušu rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem U hadisu Bera ibn Aziba radijallahu Allahu anhu dalje stoji. Svaka grupa meleka pored koje prođu noseći dušu vjernika upitaju ih čija je ovo plemenita duša? A meleki odgovore tog i tog, spominjući njegovo najljepše ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne dođu do krajnje granice zemaljskog neba, te zatraže dozvolu za prolazak prema drugom nebu, pošto im se dozvoli, nastavljaju svoje penjanje prema sljedećem nebu, uz pratnju najcjenjenijih meleka tog neba. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba. Allah tada kaže, pišite moga roba u knjigu čestitih ili jun. I nakon što bude upisan u knjigu čestitih, Allah se obrati melekima riječima, vratite moga roba na zemlju, jer ljude sam stvorio od zemlje, u nju ih ponovo vraćam, a iz nje će biti oživljeni i drugi put. A svaka grupa meleka pored koje prođu, noseći dušu nevjernika, upitaju ih, čija je ovo pokvarena duša? A meleki odgovore, tog i tog, spominjući njegovo najružnije ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne dođu do krajnje granice zemaljskog neba, te zatraže dozvolu za prolazak. Vrata zemaljskog neba im se ne otvore, Zatim je poslanik sallallahu alaihi veselem proučio ajet. Kapije nebeske neće se otvoriti i prije će deva kroz iglene uši proći nego što će oni u džene tući. Allah tada kaže, pišite moga roba u knjigu poniženi, siđin, i nakon što bude upisan u knjigu poniženih, Allah se obrati melekima riječima, vratite ga na zemlju jer ljude sam stvorio od zemlje, u nju ih ponovo vraćam, a iz nje će biti oživljeni i drugi put. Njegova duša tada bude bačena. Zatim je poslanik sallallahu alaihi veselem proučio ajet, a onaj ko bude smatrao da Allahu ima i koravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predi odnio. Zatim duša i vjernika i nevjernika bude vraćena u tijelo. Veza duše i tijela u vrijeme Berzaha nije kao veza duše i tijela u životu na ovom svijetu. I vjernik i nevjernik, kada mu duša bude vraćena u tijelo, čuju odijeke hoda ljudi koji napuštaju mezarje. Muslim prenosi od Denesa, a radi Allah vanhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao U istinu rob, kada bude stavljen u kabor i kada ga napuštaju prijatelji, čuje toput njihovog hoda kako se udaljavaju. I vjernik i nevjernik tada dožive jedan veoma jak stisak. Ahmed prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao U istinu u kaboru postoji stisak da je iko pošteđen tog stiska bio bi pošteđen Saad ibn Muaz Nesaji prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem nakon dženazi Saada ibn Muaza radi Allahu anhu rekao zbog njegove smrti potresao se arš prijestolje iznad kojeg je Allah svojim bićem njemu su otvorena sva nebeska vrata i njegovoj dženazi je prisustovalo 70.000 meleka taj stisak je uvod u iskušenje u kaboru U slučaju kašnjenja ukopa dan ili nekoliko dana odgađa se i iskušenje u kaboru. Ebu Davud navodi da je Osman radi Allahu Anhu rekao Kada bi poslanik sallallahu ve sellem završio sa ukopom umrlo, stao bi nad njegovim kaburom i rekao Molite Allaha da oprosti vašem bratu i molite Allaha da ga učvrsti, jer njega sada ispituju. Buhari navodi da je Esma radi Allahu Anha rekla – Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jedne prilike ustao i obratio se ashabima. U tom govoru spomenuo je iskušenje u kaburu kojim čovjek biva izložen. Kada je to spomenuo, ashabi su od straha zavrištali. Nesai navodi da je Esma radi Allahu Anha još rekla, od njihovog vrištanja nisam razumila šta je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, pa sam upitala nekog čovjeka koji je bio blizu poslanika sallallahu alaihi veselem poslije. Allah te blagoslovio. Šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Odgovorio je: Rekao je: Objavljeno mi je da ćete biti iskušavani u kaburu iskušenjem koje će biti po težini približno iskušenju Deđala. يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مرا للشعب مرا ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بدا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت Odmah nakon iskušenja u kaboru slijedi nagrada ili kazna u kaboru U hadisu Bera ibn Aziba radi Allahanhu dalje stoji Kada duša vjernika bude vraćena u tijelo, dođu mu dva meleka, postave ga u sjedeći položaj i počnu ispitivati. Ko ti je gospodar? Moj gospodar je Allah, odgovori. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam, odgovori. A ko je onaj čovjek koji vam je poslan? On je Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, odgovori. A kako to znaš? Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što piše u njoj, odgovori. Zatim se začuje glas sa visine. Istinu je rekao moj rob. Prostrite mu džennetsku postelju, obucite mu džennetsku odjeću i otvorite mu džennetska vrata. Do njega dopre džennetski lijep i ugodan miris, a kabur se proširi koliko njegov pogled može doprijeti. Dođe mu čovjek lijepa lica, u lijepoj odjeći i lijepog mirisa i kaže mu Raduj se Allahovom zadovoljstvu i džennetu u kojem su vječni užici. Ovo je dan koji ti je obećan. A on u radosti i sreći upita, a ti, Allah i tebe učinio sretnim, ko si ti? Lice ti je nalik licu koje samo dobro donosi. Ja sam tvoje dobro djelo koje si činio odgovori, a vjernik tada kaže, Allahu, učini da nastupi čas proživljenja da bi se svojoj porodici vratio. Muslim navodi da je Katade rekao, spomenuto nam je da će vjernik u mjestu u Kaboru biti široko 70 aršina i da će biti ispunjeno zelenilom do sudnjeg dana. Buhari i Muslim prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, Svakom vjerniku u kaboru pokazuje se njegovo mjesto u džennetu svakoga dana pred zalazak sunca i pred izlazak sunca i govori mu se to je tvoje mjesto kada te Allah proživi na sudnjem danu. A kada duša nevjernika bude vraćena u tijelo, dođu mu dva meleka, postave ga u sjedeći položaj i počnu ga ispitivati. Ko ti je gospodar? Ah, pokušavajući da se sjeti, ne znam, odgovori – koja je tvoja vjera? A ne znam, odgovori. Ko je onaj čovjek koji vam je poslan? A ne znam, odgovori. Zatim se začuje glas sa visine. Porekao je istinu moj rob. Prostrite mu džehennemsku poselju, obucite mu džehennemsku odjeću i otvorite mu džehennemska vrata. Do njega doprije džehennemski otrovi žega, a kabur mu se stisne tako da mu rebra mimo rebra prođu. Dođe mu čovjek ružna lica, u ružnoj odjeći i ružna mirisa i kaže mu, teško tebi, ovo je dan kojim ti se prijetilo. Ko si ti? Lice ti je nalik licu koje samo zlo donosi, ja sam tvoje loše djelo koje si činio, odgovori. A nevjernik tada kaže, Allahu, nemoj da nastupi čas proživljenja, Taj Alisi prenosi od Bera ibn Aziba radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Slijep, gluh i nijem melek u liku čovjeka sa kanđijom u ruci dobije zaduženje da udara nevjernika. Kada bi brdo udario tom kanđijom pretvorilo bi se u prašinu dječine njegovog udarca. Kada udari nevjernika postane prašina, ali ga Allah vrati u prvobitno stanje i ovaj ga opet udari. Njegovo je jaukanje čuju sva stvorenja osim ljudi i džina. Buhari i Muslim prenosi od Ibn Omera radi Allah vanhu da je poslanik sallallahu ve sellem rekao Svakom nevjerniku u kaburu pokazuje se njegovo mjesto u džehennemu svakoga dana pred zalazak sunca i pred izlazak sunca i govori mu se to je tvoje mjesto kada te Allah proživi na sudnjem danu. Muslim navodi da je Zaid ibn Sabit radi Allahu anhu rekao Bili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u vrtu Beni Nedžara kada se iznenada uznemirila mazga koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao. Mazga je skrenula s puta i naglo potrčala i samo što ga nije zbacila sa sebe. Pogledali smo i u blizini puta ugledali četiri, pet ili šest kaburova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je upitao: "Ko zna ljude koji su ukopani ovdje?" Neko je rekao, znam ja, Kada su umrli? Upitao je poslanik, sallallahu alaihi veselem. Umrli su u predislamskom dobu. Poslanik, sallallahu alaihi veselem, je rekao da se ne bojim da nećete vaše mrtve ukopavati zbog straha koji bi osjećali kada bi to čuli. Zamolio bih Allaha da vam omogući da čujete ono što ja čujem. Buhari muslim navode da je Ebu Ejub radi Allahu anhu rekao Izašao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz kuće nakon što je sunce zašlo, pa je čuo neke glasove, rekao je: "Čujem židove koji su na mukama u kaburu. Prve generacije ovoga ummeta i mami smatrali su da se nagrada ili kazna u kaburu odražava na dušu i tijelo. Šerijet nije došao s nečim što se suprotstavlja razumu, ali je došao s nečim što može razum zbuniti. Zbog toga se ne smijemo mnogo upuštati u nastojanje poimanja načinja nagrade ili kazne u kaburu kaburska kazna je kazna u Berzahu i svako ko umre, a zaslužio je kabursku kaznu, ona će ga stići bez obzira bio ukopan ili ne, bio utopljen u moru, pojele ga zvijer ili potpuno izgorio, njegovu dušu i tijelo stići će kazna isto kao da je i ukopan. Duša u Berzahu biva nagrađivana ili kažnjavana odvojeno od tijela i zajedno s njim. Postoje dvije vrste kaburske kazne – Kaburska kazna koja traje od smrti do proživljenja i njome bivaju kažnjavani nevjernici, munafici i vjernici koji imaju mnogo više loših dijela nego dobrih. Kaburska kazna koja ne traje do proživljenja, nego samo jedan period i njome bivaju kažnjavani vjernici koji imaju malo više loših dijela nego dobrih. أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتيأسن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتيأسن فإن الفارج الله Neki od razloga kažnjavanja vjernika u kaburu su nečuvanje od mokraće, prenošenje riječi radi zavađanja ljudi, laž, okretanje od Kur'ana, blud i kamata. Buhari i muslim navode da je Ibn Abbas radi Allahu anhu rekao Poslanik sallallahu alaihi veselem je prošao pokraj dva svježa kabura i rekao Ova dvojica se sada kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog velike stvari. Prvi je prenosio tuđe riječi, a drugi se nije pazio mokraće pri obavljanju nužde. Nakon toga uzeo je svježi štap, prepolovio ga i na ta dva kabura zabo po jedan i rekao Nadam se da će im biti ublažena kazna dok se štapovi ne osuše. Da rekutni prenosi od Enesa radi Allah vanhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Čuvajte se mokreće, jer većina ljudi biva kažnjavana u kaboru zbog mokraće. Razlog kažnjavanja čovjeka koji prenosi riječ je to što ono neminovno vodi neprijateljstvo među ljudima, a koje u mnogo slučajeva uzrokuje i prolijevanje krvi a razlog kažnjavanja čovjeka koji se nije pazio mokraće pri obavljanju nužde je to što mu namaz nije ispravan i primljen. Buhari navodi da je Semure ibn Džundub radi Allahu Anhu rekao Poslanik sallallahu alaihi veselem nam se okretao svako jutro nakon sabah namaza i pitao nas Je li neko od vas usnio kakav san, sinoć? Ako je neko bio usnio kakav san, ispričao ga je. Jednom nas je upitao, Je li neko od vas usnio kakav san sinoć? Odgovorili smo odrečno, pa je on rekao, ali ja sam usnio jedan san. Sanjao sam da su mi došla dva čovjeka. Uzeli su me za ruke i odveli me u svetu zemlju. Tamo sam vidio jednog čovjeka koji je sjedio i drugog čovjeka koji je iznad njega stajao. Čovjek koji je stajao zaboje željeznu kuku u usta kroz obraz onoga koji je sjedio tako da mu je ona došla do potioka, a onda je vratio. Zatim je drugu željeznu kuku zabao u usta kroz drugi obraz, tako da mu je i ona došla do potioka, a onda je vratio. Usta su zacijelila i vratila se u stanju u kakvom su bila, ali se to ponavljalo. Upitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do čovjeka koji je ležao na leđima, a iznad glave mu je stajao čovjek koji je držao kamen i njime razbijao glavu onoga koji je ležao. Kada ga je udario, kamen se otkotrljao. On je otišao da ga uzme i donese. Kada se vratio, glava je već bila zacijelila i vratila se u stanje u kakvom je bila, ali se to ponavljalo. Pitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do rupe poput zemljane peći, koja je na početku bila tijesna s uskim otvorom, a dalje se širila. U njenom dnu gorjela je vatra. Kada su se muškarci i žene iz nje popeli i približili izlazu, tako da izgledalo kao da će izaći, bili su ponovo vraćeni. Muškarci i žene su bili potpuno nagi. Upitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do rijeke od krvi. U toj rijeci je stajao jedan čovjek, a na obali je stajao drugi čovjek koji je pred sobom imao kamenje. Onaj čovjek iz rijeke pokušao je da izađe, ali ga je čovjek koji je bio na obali pogodio kamenom u usta i on se vratio na mjesto na kojem je bio. To se ponavljalo svaki puta kad bi onaj čovjek pokušao izaći iz rijeke. Upitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do jednog vrta punog zelenila u koje je bilo jedno ogromno stablo. Pored tog stabla bio je jedan starac oko kojeg je bilo mnogo djece. Blizu tog stabla bio je jedan čovjek koji je potpaljivao vatru. Moji pratioci su me popeli na drvo i uveli u kuću od koje ljepše nikada nisam vidio. U njoj su bili starci, omladinci, žene i djeca. Potom su me izveli iz te kuće i popeli na drvo i uveli u kuću koja je bila ljepša nego ona prva. U njoj su bili starci i mladići. Okrenuo sam se svojim pratiocima i upitao ih. Čitavu noć ste me vodali, pa hoćete li mi reći šta znači sve ono što sam vidio? Odgovorio mi je jedan od njih. Što se tiče onoga što su mu u usta cijepana, to je lažljivac koji je stalno lagao i ta se laž širila zemljom on će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Što se tiče onoga što mu je glava razbijana, to je čovjek kojeg je Allah poučio Kur'anu, a on ga nije noć učio, niti je danju po njemu radio. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Oni koji se vidi u rupi poput peći su bludnici. Oni će tako biti kažnjavani sve do sudnjeg dana onaj u rijeci od krvi je čovjek koji se hranio i koristio kamatom. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Onaj starac pored stabla Ibrahim, selam, a djeca oko njega su djeca koja su umrla prije punoljetstva. Onaj čovjek koji je ložio vatru je Malik, čuvar džehennema. Prva kuća u koju si ušao je kuća za sve vjernike, a druga kuća u koju si ušao je kuća za šehide. Ja sam Džibriju. A ovo je Mikail. Podigni glavu. Kada sam podigao glavu, vidio sam iznad sebe nešto poput oblaka. Rekli su mi, to je tvoje mjesto. Pustite me da idem na svoje mjesto. Ostalo ti je i još života, pa kad istekne određeno vrijeme za život, otići ćeš na svoje mjesto, rekli su mi. Iskušenja u kaburu i kazne u kaburu sačuvani su. Ljudi koji umru u petak, Ljudi koji umru u pripravnosti na Allahovom Đelešanuhu putu, šehidi, iskreni vjernici, siddikun i poslanici. Tirmizi prenosi od Abdullaha ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Nema ni jednog muslimana koji umre u oči petka ili u petak, a da ga Allah ne sačuva iskušenja u kaboru. Muslim prenosi od Selmana radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Pripravnost na Allahovom putu samo jednu noć i jedan dan bolja je od dnevnog posta i noćnog klanjanja mjesec dana. Ako bi u tom stanju umro, nastavljaju mu se pisati dobra djela koja je dotada činio i bit će sačuvan iskušenja u kaburu. Tirmizi prenosi od Mikdada radi Allah vanhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Šehid kod Allaha ima sedam posebnih nagrada, opraštaju mu se svi grijesi s prvom kapi krvi, vidi svoje mjesto u džennetu, zaštićen je iskušenja u kaboru, bit će siguran od velikog straha na sudnjem danu. Na glavi će imati krunu dostojanstvenosti na kojoj je jedan rubin bolji od dunjaluka sa svim što je na njemu. Imat će pravo zagovorništva, šefaata, za 70 članova svoje familije i bit će oženjen sa 72 hurije. Međutim, nije šehid samo onaj ko pogine na bojnom polju. Ebu Dawud i Tirmizi prenose od Sejida ibn Zejda radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu aleyhi sellem rekao ko pogine braneći svoj metak, i on je šehid. Ko pogine braneći svoj život, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju čast, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju porodicu, i on je šehid. Nesaji prenosi od Džabira radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Sedam je kategorija šehida osim onih koji poginu na Allahovom putu. Ko umre od kuge, ko umre od neke stomačne bolesti, utopljenik, stradalnik u požaru, ko umre od upale pluća, stradalnik pod ruševinama i žena koja umre na porodu. Ne postoji neki šerijatski tekst koji upućuje na to da će iskreni vjernici Siddikun i poslanici biti sačuvani od iskušenja u kaboru, ali analogno tome je da šehidi nemaju iskušenja u kaboru, nemaju ni oni, jer su oni bolji od šehida. Mjesto boravka duša u Berzahu je jedno od najsloženijih pitanja u vezi s vjerovanjem u Berzah. Navedeni hadisi Bera ibn Aziba radi Allahvanhu ibn Omera, kao i mnogi drugi hadisi koji govore o nagradi u kaboru, jasno i nedvosmisleno upućuje na to da duše običnih vjernika budu vraćene u tijelo, to jest u kabor, i da duše i tijela nagradu doživljavaju u kaboru. Međutim, Pored ovih hadisa postoji vjerodostojan hadis koji govori o tome da su duše običnih vjernika u džennetu. Ahmed prenosi od Kaba ibn Malika radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Zaista, duša vjernika je ptica na stablu u džennetu, sve dok je Allah ne vrati u njeno tijelo na dan proživljavanja. Najljepši pokušaj spoja ovih na izgled kontradiktornih hadisa spomenuo je Ibn Tejmije, On kaže, kabur vjerniku bude proširen 70 aršina i dobro osvjetljen. Tijelo mu se vrati u ono od čega je počelo njegovo stvaranje. Duša mu nađe boravište među dobrim dušama, a ona je ptica koja će biti na stablu u džennetu. Prema ovom citatu, duša nakon što tijelo struhne i ostane samo repnjača, koja nikada ne truhne, biva nastanjena u džennetu i tada postoji neki vid veze između duše i repnjače. Allah Đelešanu najbolje zna, ali vjerovatno takvo nešto biva i s nevjernikom, samo što on biva kažnjavan i nastanjen u džehennemu. Duše šehida bivaju u unutrašnjosti zelenih ptica u džennetu. Muslim navodi da je Ibn Mesud radi Allahu Anhu rekao, pitali smo poslanika sallallahu alaihi veselem u vezi s ajetom, Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli. Ne, oni su živi i obskrbljeni su kod gospodara svoga. Radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Pa je rekao, njihove duše su u voljima, grlima zelenih ptica, koji imaju kandilje okačene o arš. One lete po džennetu gdje god hoće, napajaju se iz džennetskih rijeka, hrane njegovim plodovima, a zatim se vraćaju tim kandiljima. Duše poslanika su na najvišim položajima u džennetu, u najčasnijem društvu – Buhari prenosi od Aiši radi Allahu Anha da je poslanik sallallahu alaihi veselem u bolesti od koje je umro, govoreći probuklim glasom rekao Nema vjerovjesnika koji se razboli, a da mu se ne da izbor između ovoga i drugoga svijeta. Muslim navodi da je Aisha radi Allahu Anha rekla Poslanik sallallahu alaihi veselem je rekao Allahu moj, pridruži me najčasnijem društvu. To je rekao tri puta, a zatim je umro. Neka je na njega najbolji salavat i selam. U nekim predajama stoji da umrli u kaboru čuju i razumiju govor živih. Ibn Abdul Ber prenosi od Ibn Abbas radi Allahu anhu da je postanik sallallahu alaihi veselem rekao Niko od vas ne prođe pored kabura svoga brata Musimana kojeg je poznavao i nazove mu selam, a da ga umrli neće prepoznati i odgovoriti mu na selam. Muslim prenosi od Enesa radi Allahu anhu da je Omer radi Allahu anhu rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je na dan prije bitke na Bedru pokazivao mjesta pogibije mekanskih idolopoklonika i govorio Ovo je mjesto pogibije toga i toga sutra ako Bog da Tako mi onoga koji ga je poslao s istinom Nijedan koji je poginuo u bici nije prošao mjesto koje je poslanik odredio. Svi su ukopani u jednu jamu, jedan preko drugog, pa je poslanik otišao do njih i rekao O taj, taj, jesi li našao tim ono što vam je Allah i njegov poslanik obećao? Ja sam u istinu tim našao ono što mi je moj gospodar obećao. Omer je upitao Allahov poslaniće, kako se možeš obraćati tijelima koje duše nemaju? Ništa vi bolje ne čujete od njih moje riječi samo što oni nisu u stanju da išta odgovore, rekao je poslanik sallallahu alaihi veselem. Moguće je da umrli u kaboru čuju i razumiju govor živih u određenom vremenu i određenim situacijama i da je poslanikovo sallallahu alaihi veselem obraćanje poginulim idolopoklonicima u bici na bedru specifičan slučaj, a Allah Đelešanuhu najbolje zna. فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالكحل في الأحداق فهكذا الصغار Jedno od pravila koje je spomenuto u Kur'anu na mnogo mjesta je da niko neće biti odgovoran za tuđe grijehe, kao što neće imati koristi osim od onoga što je sam uradio. Uzvišeni Allah kaže أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Zar on nije obaviješten onome šta se nalazi u listovima Musa ovim i Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao da ni jedan griješnik tuđije grijehe neće nositi i da je čovjekovo samo ono što sam uradi i da će se trud njegov sigurno iskazati i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti. Međutim, oba dijela ovog pravila imaju svoje izuzetke – Iz prvog dijela ovog pravila niko neće biti odgovoran za tuđe grijehe. Izuzima se naricanje za umrlim. Buhari i Muslim prenose od Ibn Abbas radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao U istinu, umrli biva kažnjavan zbog naricanja njegove porodice za njim. Ahmed navodi da je Džerir ibn Abdullah radi Allahu Anhu rekao Okupljanje kod porodice umrlog i objedovanje kod njegove porodice u povodu smrti – smatrali smo naricanjem u vrijeme poslanika sallallahu alaihi veselem. Od oblika naricanja su i prizivanje smrti, da Bog dame zbog smrti nekoga, udaranje po licu, cijepanje odjeće, komemoracija i slično. Iz drugog dijela ovog pravila niko neće imati koristi osim od onoga što je sam uradio. Izuzima se nekoliko stvari. Prva, činjenje dove za njih – Uzvišeni Allah naudi dovu Ibrahima a.s. kada je molio Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. Dova za vjernike u ovom ajetu i sličnim ajetima u Kur'anu obuhvata sve vjernike i žive i mrtve. Ebu Davud prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Kada klanjate dženazu, skrušeno dovu proučite. Ebu Dawud navodi da je Osman radi Allahu Anhu rekao, kada bi poslanik sallallahu ve sellem završio sa ukopom umrlog, stao bi nad njegovim kaburom i rekao, tražite od Allaha oprost vašem bratu i molite ga da ga učvrsti jer njega sada ispituju. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu ve sellem rekao, kada čovjek umre prekidaju se njegova dijela osim troje, trajna sadaka, uvakufljeni imetak, znanje kojim se i za njega koriste ljudi i dobro odgojenog djeteta koji čini dovu za njega. Drugo, davanje sadaka. Buhari muslim navodi da je Aisha radi Allahu Anha rekla, neki čovjek je upitao poslanika sallallahu alaihi sellem moja majka je iznenada umrla, a da je išta progovorila, mislim da bi oporučila sadaku, pa hoće li ona imati ikakvu nagradu ako ja dam sadaku za nju? Hoće, odgovorio je poslanik, salallahu alaihi veselam. Treće, zavjetovani post. Muslim navodi da je Bureyde, radi Allahu anhu, rekao, dok sam sjedio kod poslanika, salallahu alaihi veselam, došla mu je jedna žena i rekla, moja majka je umrla, a ostala je dužna postiti jedan mjesec za koji se zavjetovala, pa hoću li ja postiti za nju? Posti, odgovorio je poslanik sallallahu alaihi veselem. Četvrto, obavljanje hađa. Ebu Dawud navodi da je Ibn Abbas radi Allahu anhu rekao. Poslanik sallallahu alaihi veselem je čuo čovjeka da kaže odazivam ti se Allahu moj za šubrumu. Poslanik sallallahu alaihi veselem ga je upitao ko je on? Moj rođak, rekao je. A jesi li obavio hađ za sebe? Nisam. Obavi hađ prvo za sebe, a nakon toga za šubrumu, rekao je poslanik sallallahu ve sellem. Peto, klanje kurbana. Darekutni navodi da je Enes radi Allahu rekao, poslanik sallallahu ve sellem je klao dva kurbana. Pri klanju prvog kurbana rekao bi, Allahu moj, ovo je za mene i moju porodicu, a pri klanju drugog rekao bi Allahu moj, ovo je za moj ummet. Poslanikove, salallahu alaihi veselim riječi, moj ummet, obuhvataju sve vjernike iz njegovog ummeta, i žive, i mrtve. Što se tiče ostalih dobrih dijela, poslanik, salallahu alaihi veselim, nije ih činio, niti nekom od ashaba odobrio. To također nije bila praksa prvih generacija Islama, U ovakvom slučaju, kada je iz općeg pravila nešto izuzeto, ne može se koristiti kijas, analogija. Allah najbolje zna. هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي أبدا لموطنا هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي